Inson bilan jin toifasi Alloh tarafidan mukallaf bo'lishligi ixtiyori bilan mukallaf bo'lishligi bilan farq qiladi. Hayvonlar o'zining xohlasa ham, xohlashmasa ham majburiy g'arizaga muvofiq hayoti bilan hayot o'tkazishadi. Maloikalar xohlasa ham, xohlashmasa ham ular ham majburiy pokiza hayotlarni o'tkazishadi. ularni sifatlarni Alloh subhanahu va taolo Qur'onda bayon qildi. Shu bayon qilingan sifatlardan tashqari bo'lishmaydi. Ammo inson bilan jin toifasi hayotining ko'p takrorlaganimizga o'xshagan bir qismida majburiy hayot kechiradi. Boshqa mavjudot qatorida. Bu ko'zi bilan ko'rish, qulog'i bilan eshitish, o'pkasi bilan nafas olish, yuragi qon vazifasini o'tash va jihozlarining o'ziga xos bo'lgan vazifalarni o'tashiga o'xshagan. Oyog'i bilan yurish, qo'li bilan ushlash va hokazo. Bu hayotining qismida xohlasa ham, xohlamasa ham Allohning yaratgan majburiy qonuni bilan birga shundan tashqariga chiqa olmaydi. Bu tashqariga chiqmasligida u hayvonlar va maloikalar va boshqa mavjudotdan farq qila olmaydi. Insonning mukarram bo'lgan qismi bu yerda emas. Chunki bu majburiy hayot bu. Inson ko'zi bilan xohlasa ham ko'radi, xohlamasa ham ko'radi. Ko'z jihozi o'zining xos bo'lgan vazifani insonning hech qanday ixtiyori bunga aralashmagan holatda bajara oladi. Quloq a'zosi ham shunday va boshqa jihozlar ham shunday. Qonga xos bo'lgan jihozlar qon vazifasini o'taveradi. Bunda inson ixtiyorlik emas birodarlar. Bun bilan Alloh tarafidan mukarram bo'lishlikda bun bilan farq qilmaydi. Alloh subhanahu va taoloning irodasi ko'zga ko'rinib turgan yer kurrasidagi inson deb atalgan maxluqni mukarram qilishligini va ko'zga ko'rinmay turgan jin toifasini mukarram qilishligini xohladi. Ammo insonni jindan farqish shu yerda farqlik qilgani mukarram qildi. Bu yer yuzidagi xalifa bo'lishlik vazifasi. Xalifa Allohning xalifasi bo'lishligi. Alloh tomonidan bo'lgan hukmni ijro qiluvchi bu maxluq bo'lishligini Alloh iroda qildi. Bu jin toifasidan o'ziga xos bo'lgan ulug' sifatidir. Shuning uchun Qur'on Karimda inson bilan jin toifasini mukallaf bo'lishlikda, yakka Allohga ibodat qilishlikda mushtarak bo'lsa, ammo inson odam avlodini alohida mukarramligi bilan farq qiladi. وَلَقَدْ karramna bani adama odam avlodini mukarram qildik deb Alloh subhanahu va taolo alohida yod qilyapti. Ammo in vazifani o'tashlik qismida, ya'ni yakka Allohga ibodat qilishlik qismida bo'lsa, inson va jin toifasini faqat o'zimgagina ibodat qilishlik uchun yaratdim deyapti. Demak, bizning yaratilishimiz behuda bo'lgan emas. Bizning yaratilishimiz o'z xohishimizda hayot o'tkazishlik uchun emas. Bizning yaratilishimizdan tashqari hayotdagi bir zarraning yaratilishligi behuda emas. Shuning uchun fuqarolar agarda kimda kim biror bir zarrani behuda yaratilgan deb aytsa, kofir bo'ladi degan. Chunki Alloh subhanahu va taolo bu har bir narsani bir manfaati bor qilib yaratdi. Va ma xalaqtul jinna val insa illa liya'budun. Inson va jin toifasini faqat o'zimgagina ibodat qilishlik uchun yaratdim dedi. Demak biz mukallafmiz. Mukallaf bo'lib bir narsaga u ibodat. Bu ibodatning tafsiri tavhid, ya'ni Alloh subhanahu va taoloning buyrug'iga muvofiq biz Allohning buyrug'ini bajarishlikka ma'murmiz. Demak, har bir kishi o'ziga nasihat qilishligi kerakdir, o'zgaga nasihat qilishlikdan ilgari. Har bir kishi o'zining gapirgan so'zi bilan hisob qilinajak ekanligini yaqin bilmoqligi kerak. va o'zining e'tiqodiga binoan so'zi va amallarga binoan hisob qilinajak ekanligini yaqin bilmoqligi kerak. Shuning uchun har bir so'zida haqni maqsad qilmoqligi kerak. Har bir fe'lida haqni maqsad qilmoqligi kerak. Hammasidan ham muhimmi, e'tiqodida haq e'tiqodni tanlamoqligi kerak bo'lganga o'xshagan. Alloh subhanahu va taolo o'zining ilmi azalisi bilan bu ummatlarning ixtilof qilishligini bildi. Ularning kelishmovchilik ba'zi fikrlardagi kelishmovchiliklari hosil bo'lishligini bildi. Shuning uchun ham Alloh subhanahu va taolo bu kelishmovchilikda nimaga murojaat qilishligini Alloh o'zi ta'lim berdi. استعيذوا بالله فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا agar biror bir narsada kelishmasanglar sizlar Alloh rasuliga qaytaringlar dedilar butun ulamolarning tafsiri bilan mana shu oyatning tafsirida Allohga qaytarish nima qanday biz bir narsada kelisha olmasak Allohga qaytaramiz Mana buni tafsirida ar-raddu ilallohi ar-raddu ila kitabihi dedilar. Allohga qaytarish Allohning kitobiga qaytarish. والرد إلى الرسول الرد إليه في حياته والرد إلى سنته بعد مماته payg'ambarga qaytarishni ma'nosi nima? Payg'ambar hayot bo'lganda payg'ambarni o'ziga bu masalani kelishmagan masalani murojaat qilish. Payg'ambar vafotidan keyin payg'ambarning sunnatiga ya'ni so'zlariga qilgan amallariga va huzurlarda qilingan boshqa tarafidan qilingan vaqtda xomush bo'lib rad qilmagan tasdiqlagan rad qilmasdan tasdiqlab taqrirlagan sunnatiga qaytarishlikdir sunnat uch narsani o'z ichiga oladi bundan boshqa biz shariat ishida kelishmaganimizda boshqa yo'l bo'lishligi mumkin emas. Agar Allohga va qiyomat kuniga iymon keltirgan bo'lsak, bu juda qattiq bir shart bo'lyapti. Allohga va rasuliga qaytaringlar agar Allohga va qiyomat kuniga iymon keltirgan bo'lsanglar. Nauzu billah Allohga va qiyomat kuniga iymon keltirmasanglar, havoyilarga qaytarasizlarmi boshqa qilasizlarmi u narsani bu oyatlar Allohga va qiyomat kuniga iymon keltirgan kishilarga mana bu narsa agar bilsa mu'min odam uchun juda qattiq bir so'zdir bu demak biz ixtilof qilamiz ekan Alloh buni ilmi azaliysida bildi ixtilof vaqtda nima qilishligimizni Alloh bizga bildirdi. Bu Allohning qaytarish, ya'ni Allohning kitobiga, rasuliga qaytarish, hayotlarda Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni o'zlariga murojaat qilish, hayotlardan keyin bo'lsa sunnatlariga murojaat qilish. Nabiy sallallohu alayhi vasallam ko'p ixtiloflarning o'zlaridan keyin ummatlari o'rtasida sodir bo'lishligini xabarini berdilar. Ixtilof bo'lgan vaqtda bu kishi nasihatlarini ayamadilar. Va aytdilarki, innahu man ya'ish minkum fayara ikhtilafan katiran. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها النواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة وعضوا عليها بالنواجذ sizlarni ichinglarda yashaganlaringlar ya'ni ashobi ikromlarga aytyaptilar ya'ni sizlarni ichinglarda yashaganinglar ixtilofning tezda boshlanishligi bilan xabar berdilar sizlarni ichinglarda yashab umr ko'rganinglar ixtilof ko'radi. Ixtilofni mutlaq aytmadilar. Ko'p ixtiloflarni ko'radi dedilar. Shu davrda ashablar yashaganlari uzoq umr ko'rganlarning ko'p ixtilof ko'rishliklari bilan xabar berdilar. Ozmas, ko'p ixtilofni ko'radi dedilar. Ixtilof shu darajada bo'ladiki, ko'rinadigan darajada bo'ladi. Bu juda bir mo'jizotlaridan. Shunda nima qilinglar dedilar. Aytdilarmi Rasululloh sollallohu alayhi va sallam odamlarning ko'pi nima qilyapsa shuni qilinglar dedilarmi? Yo'inki har bir zamon o'zini ahliga qarab turib ish qilsin dedilarmi? Yo'inki un Nahr alohida bir shu yerda ulamolarga qarasin dedilarmi yoyinki maxsus bir diyordagi ulamolarga qarasin dedilarmi nima dedilar mening sunnatimni o'zinglarga lozim tutinglar Va sunnatil roshidin al Umuman xulafolarga qaytib qo'ymadilar. Mana bu so'z birodarlar, bir fikrlaylik biz. Har bir so'zlarini tekshiraylik. Xulafolarning sunnatini ushlaylar demadilar. Ya'ni mendan keyingi xulafolarni deb qo'ymadilar. Xulafoir roshidin al-mahdiyin, xulafoir roshidin deb ham qaytib qo'ymadilar. Al-mahdiyin dedilar. Roshid mahdiy bo'lgan Mendan keyingi xalifalarning sunnatini ushlanglar dedi. Xilofatni ko'pchilik yaqin davrlargacha davom etgan deb da'vo qiladi. Biz bu da'voga qarshi emasmiz. Xilofat Turkiya diyorlarida uzoq, ya'ni davrlargacha xilofat davom etgan. biz bu fikrga xilofatning davom etishligida qo'shilamiz. Ammo bularning yo'liga ergashishlikda qo'shilmaymiz. Chunki Rasul sallallohu alayhi va sallamning mana bu so'zlari mo'jizotlardanki, mendan keyingi nomi xalifa bo'lgan odamlarning sunnatiga ergashinglar demadilar. Balki aytdilarki, xulafa irroshidin al mahdiyina min ba'di mendan keyingi roshid mahdiy hidoyatlik xulafolarning yo'liga ergashinglar dedi tamassaku biha bular albatta abu bakr roziyallohu anhu umar ibn xattob usmon roziyallohu anhu va ali ibn abi tolib roziyallohu anhu xulafoi roshidinlardan Umar ibn Abdul Aziz mana bu kishilarning sunnatlarini mahkam ishlashlikka ma'murmiz. Yana Alloh o'zi bilgan xalifalarni yo'llarini ishlashlikka ma'murmiz. Demak, tamassaku biha mahkam ishlaydilar. Oziq tishlar bilan bu sunnatlarini mahkam ishlaydilar. dedilar. Oziq tish bilan ushlashlik bu mahkam ushlashlikdan kinoya. Chunki oziq tish bilan ushlangan narsa mahkam ushlanadi. Avvalgi tishlar bilan ushlangan narsa bo'sh ushlashlikdan kinoya. O'zi tish bilan ushlangan narsani sug'urib olish ham oson emas, lekin oziq tish bilan ushlangan narsani chiqarishlik mumkin emas. Shuning uchun ham polvonlar ham toshni oziq tishiga ipni mahkamlashib turib ko'tarishadi. Shunchalik og'ir narsani ham qo'yib yubormaydi. Ya'ni sunnatni ushlashlik shu pahlavonlar ko'tarayotgan toshdan ham og'irdir, birodarlar. Kim sunnatni mahkam ushlasa haqiqiy pahlavon bu. Chunki bu sunnatni yo'qotishlikka qarshilik nihoyatda bo'lgan kuchlar ko'pdir. Shuning uchun oziq tishlar ushlanmasa, ko'p sunnatga amal qilgan odam oldingi tishi bilan ushlaganligi uchun tez kunda u sunnatlarni o'zidan yo'qotayotganligini ko'rasiz. Bu oziq kishi bilan ushlamagan kishilardir bu. Balki kishiga qistirib qo'yishgan xolos. Mana bu narsani biz bilaylikki, va iyyakum va muhdasatil umur dedilar. Paydo qilingan narsalardan cheklaninglar dedilar. Chunki hamma bid'at zalolatdir dedilar. Zalolat nima? Xo'p, zalolat bo'lsa nima? Va kullu zalalatin nar dedilar. Har bir zalolat jahannam o'tidir. Alloh subhanahu va taolo o'zi kechirmasa, bizning hollarimizni, bizning qilayotgan juda ko'p amallarimiz birodarlar, bid'at, zalolat mana bu narsa o'tga olib boradi dedilar. Chunki Rasul sallallohu alayhi va sallam bu narsadan juda katta miqdorda ogohlantirdilar. Takror aytamiz. Xilof bo'lgan vaqtda zamonga qaranglar dedilarmi? yoyinki shu o'zinglar yashayotgan diyorni qarab ish qilinglar dedilarmi yoyinki maxsus bir olimlarni shu davrda olimlarga qarab ish qilolinglar dedilarmi yo'q demak bu narsa mizojiy masala emas vojib masala Alloh rasuliga qaytarish demak kelishmagan vaqtda Allohning kitobiga rasulining sunnatiga qaytarish xulafoi roshidin rasululloh sollallohu alayhi vasallamning sunnatlari va xulafoi roshidin al mahdiyin bularning sunnatlariga qaytarishlikdir o'tgan sahobalarning yo'liga va hamda tobiinlarning yo'liga musulmonlarning imomlarning yo'liga qaytarishlikdir birodarlar bunga ko'p qarshi bo'lgan odamlarni e'tiborga olmaslikdir takror aytamiz birodarlar bunga qarshi bo'layotgan odamlarning ko'p bo'lishligini e'tiborga olmaslikdir Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu aytgan ekanlarki, "I'rifil haqqo ta'rif ahlihi." Wayhaka ya fulan, innal haqqo la ya'rafu bir-rijal. I'rifil haqqa ta'rif ahlihi. Ali ibn Abi Talibga bir kishi haq to'g'risida e'tiroz bildirib gapirgan vaqtida "Vay haq" dedilar, "Ey qurib ketgur" dedilar, "Falonchi haq odamlar bilan tanilmaydi." falonchi qilayotganligi uchun haq bo'lmaydi bir narsa dedilar. Haqni avval tani. Odamlarni bir chekkaga qo'yda haq nima ekanligini, bir masalada haq nima ekanligini bilgin, keyin haq ahlini keyin tanigin. Haqiqatda haqni oldin o'rganing, bu haqni qilayotgan odam haq ahli bo'ladi. Agarchi u odamlar o'rtasida e'tibori yo'q bo'lsa ham. Ammo haqni oldin o'rganmasdan odamlar bilan tanisiz, unda haqni siz tanimagan bo'lasiz. Bu Alloh Rasuli tarafidan kelgan so'z, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qilgan amal bu narsalar haqdir. Biror kishi haqni tark qilsa, bilingki, mutakabbir bo'ladi tushadi. Hadis shariflarda la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu zarratin min kibrin. kibrdan zarra og'irligicha kibr bo'lgan qalbida kibr bo'lgan odam jannatga kirmaydi dedilar rasululloh sollallohu alayhi vasallam kim haqqa unamagan bo'lsa albatta haqni unamagan odam mutakabbir bo'ladi kibrli odam bo'ladi chunki rasululloh sollallohu alayhi vasallamning kibr haqida gapirganlarida bir kishi aytdilarki yo rasululloh men mana ko'rib turibsizki menga alloh subhanahu va taolo qaddi qomatu jamol go'zallik bergan. Men libosimni birovning libosi menikidan ortiq bo'lishligini xohlamayman. Shu libosim hamma narsam ortiq tursa kiyimda. Shu kibrmi deganlarda yo'q dedilar. Innalloha jamilun yuhibbul jamal. Alloh chiroylidir, chiroylilikni yaxshi ko'radi dedilar. Al-kibru batarul haqqi va ghamtun dedilar. Kibr haqni rad qilish dedilar. haq bo'lganda unamaslik dedilar va odamlarning ixtiyorida yo'q bo'lgan sifatlarni ayblashlik dedilar misol bir kishi ozg'in bu odamni ozg'in deyish bir odam masalan ixtiyordan tashqari sifatlar bor pastak mana bu odamni kamsitish mana bu narsa ixtiyordan tashqari bo'lgan sifatlar bilan kamsitishlik bu kibr dedi Demak, birinchisida batarul haq dedilar, haqni rad qilishlik kibr dedilar. Mana bu narsani bilaylikki, haq kelgan vaqtda buni qabul qilmaslik kibrdir. Bu kibr shak shubha yo'q bunda. Bu Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning hadislari. Qalbida misqoli zarra kibri bo'lgan odam jannatga kirmaydi. Bu meni so'zim emas, yo bir ahli ilm odamning so'zi emas, bu Muhammad alayhisalomning so'zidir. Shuning uchun haq kelgan vaqtda qabul qilishlikka odatlanmoq kerak. Bu juda zaruriy, muhim masaladir. Amr ibn Maymun al-Avdi aytadilarki, sahibtu Mu'azan. Fama faratuhu hatta la fi turabi bisham. Mu'az ibn Jabal bilan birga bo'ldi. u kishini shomda tuproqqa ko'mgunimcha ajralganim yo'q doim birga o'tdi. Keyin bu kishidan keyin odamlarning eng faqihlari bo'lgan Abdulloh ibn Mas'ud bilan birga suhbatdosh bo'ldim. U kishidan aytganlarini eshitdimki, alaykum bil jamoa. Jamoatni lozim tutinglar. Fa inna yadallohi alal jamoa. Allohning qo'li jamoat ustida deganlarini eshitdim. Va yana eshitdimki, bir kun shunday deganlarni سيلي عليكم ولاة يؤخرون الصلاة عن مواقيتها فصلوا الصلاة لميقاتها فهي الفريضة وصلوا معهم فإنها لكم نافلة sizlarga kelajakda shunday voliylar bo'ladiki, peshvolar namozni vaqtidan ta'xir qiladigan. Namozni vaqtidan ta'xir qiladigan voliylar bo'lganda biz qaniydi deymiz. Ish qilib namoz o'qiyapti-yu deb. ogohlantirdilar. Namozni vaqtidan ta'xir qilib o'qiydigan voliylar bo'ladi dedilar. Namozni tark qilib mutlaqo namoz nimaligini bilmaydigan voliy deganlari yo'q. Namozni vaqtidan ta'xir qiladigan voliylar balosiga giriftor torolasizlar dedilar. Shunda namozni nima qilaylik? Deganlarda namozni vaqtida o'qinglar dedilar. Bu namozni vaqtida o'qishlik farz. Inna solata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Namozni vaqtida o'qishlik farz dedilar. Endi vaqtida o'zingizlar tanson namoz o'qib turib, ular bilan birga ham namoz o'qinglar. U keyingi o'qigan namozinglar nafl bo'lib qoladi sizlarga. avvalgi so'zlarida jamoatni lozim tutinglar. Allohning qo'li jamoatda dedilar. keyin namozni ta'xir qiladigan voliylar sizlarga bo'lganda namozni sizlar vaqtida o'qinglar bu farz namoz keyingi o'qigan namozinglar nafl bo'ladi dedilar shunda men aytdimki yo ashabi muhammad ma adri ma tuhaddithuna ey muhammad alayhissalom ashoblari nima deb gapiryapsizlar men bilmay qoldim qolamada abdulloh ibn masud so'radilarki nima قلت تأمرني بالجماعة وتحضني عليها ثم تقول صل الصلاة وحدك وهي الفريضة وصل مع الجماعة وهي النافلة meni jamoatga buyuryapsiz avvalda jamoatga targ'ib qilyapsiz keyin bo'lsa namozni tanho o'qivagin yolg'iz o'qigin bu farz keyin jamoat bilan o'qigin bu nafl bo'ladi deyapsiz bu qanaqa deb tushundi shunda aytdilarki ya amr ibn maymun قد كنت أظن أنك من أفقه أهل هذه القرية أتدري ما الجماعة قلت لا قال إن جمهور الناس قد فارقوا الجماعة الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك عمرو بن ميمون دلر من سنة منشو شحر من إن حقيق أولم لبن دل جمان قلو جماعة نميكا لغني بلسان دلر من التنكي يوق Odamlarning ko'pchiligi jamoatdan judo bo'lishdi. Jamoat haqqa muvofiq bo'lgan odamlarni jamoat deydilar. Agarki tanho bo'lsang ham, bitta bo'lsang ham haqqa tursang, sen jamoatsan dedilar. Naim Hammod rahimahullohdan rivoyat qilgan ekanlar. إذا فسدت الجماعة فعليك بما كانت عليه الجماعة قبل أن يفسدوا وإن كنت وحدك فإنك أنت الجماعة حينئذ agar jamoat qosid bo'lib buzilsa sunnatlarga xilof ishlarni qiladigan bo'lsa sen endi bu buzilishdan ilgarigi jamoat nimada bo'lgan bo'lsa ana shu yo'lni tutgin shunda jamoat bilan birga bo'lasan jamoat degani birodarlar bu bir to'p odamlar degani emas jamoat degani haq bilan bo'lgan kishilar agar biz turgan diyorda biz turgan davrda sunnatga amal qilgan odam bo'lmasa hamma yoq bid'at bo'lsa fasod bo'lsa bizdan fasod bo'lish kimlar ular ashoblar ularga yaxshilik bilan ergashganlar mana bizni jamoamiz abu dardo roziyallohu anhu oilalarni oldilariga kelgan ekanlar shunda afsus yetkazdilar shunda g'amgin abu dardo roziyallohu anhu sahobalardan birodarlar لو خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكم ما عرف شيئا مما كان عليه هو وأصحابه إلا الصلاة agar rasululloh sollallohu alayhi vasallam sizlarni oldinglarga hozir tirilib chiqib kelganlarda o'zlarining yashagan va ashoblar bilan birga yashagan islomdan shu namozdan boshqa narsani ko'rmagan bo'lardilar degan ekanlar bu kishi sahoba birodarlar Huzaykot ibn Yamoniy radhiyallohu anhu aytgan ekanlar, bu kishi oq toshlardan bir hovuchni olgan ekanlar qo'llariga, kaftlarga qo'yib turib, mana bu din dedilar, xuddi mana shu oppoq toshning yorug'ligiga o'xshagan yorug' edi dedilar. Keyin bir hovuch tuproq oldilarda, shu bir ikki shu hovuch qo'llarida turgan bir hovuch toshni ustiga tuproqni sekin to'ka boshladilar. va toqoq toshni ko'mdilar ko'miltirib aytdilarki والذي نفسي بيده لا أن أقوام يدفنون هذا الدين كما دفنت هذه الحصى ولتسلكن, ولتسلكن طريق الذين كانوا قبلكم حذر القذة بالقذة وحذر النعل بالنعل aytdilarki shunday odamlar keladiki dinni ko'mib bekitib tashlaydi xuddi mana bu toshni tuproq bilan ko'mib ko'rsatganimga o'xshagan deydilar va ilgarigi ahli kitoblarning yo'liga xuddi sizlar mana shunday oyoq kiyimi ikkinchi oyoq kiyimiga barobar kelgandek o'tgan ahli kitoblarning yo'liga yurib ketasizlar deydilar Mana bu so'zlar Rasululloh sollallohu alayhi va sallam ogohlantirgan so'zlarni Huzayfa ibn Yamoniy ogohlantiryaptilar. Ya'ni shunda ahli kitoblar payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam bu hadis bilan ashabi kiromlarni ogohlantirganlarda la tattabi'unna sanala man kana qablakum hadwal qudwati bil qudwa ya'ni sizlar o'zingizlardan ilgari o'tib ketgan kishilarning yo'llariga xuddi oyoq kiyim bir poya ikkinchisiga barobar bo'lgandek ergashib ketasizlar xuddi bir xil bo'lib qolasizlar dedilar qolu al yahud va nasoro yahud bilan nasorolarni aytyapsizmi yo rasululloh deganlarda qola saman degan ekan kim aytyapman bo'lmasam degan ekan yahud nasorolarning yo'liga kirib ketasizlar mana bu narsani biz tekshirib ko'radigan bo'lsak birodarlar alloh subhanahu va taolo qur'oni karimda ahli kitoblarni ya'ni yahud nasorolarni aybladi dedi ular Allohning kalomlarini kalimalarini o'rnidan boshqa joylarga ishlatishadi dedilar o'zgartirishadi dedilar mana bu so'z bilan ogoh qur'oni karimda yahud nasorolarni Allohning kalimotlarini o'zgartirishlik bilan ayblandi nima uchun yahudlar zinokor erkak va ayolni turmush qilgandan keyingi zinokor ayol va erkakni toshbo'ron qilishlik hukmini o'zgartirishgan. Tushunarlimi? Ular toshbo'ron qilishlikni yo darralab qo'yishlik bilan yoyinki boshqa bir azoblar bilan o'zgartirishlikka shu narsaga o'zgartirishgan. Tushunarlimi? Ya'ni odatda turmush qilmagan ayol yoyinki erkak bu agar zino qiladigan bo'lsa, darra bilan uriladi, 100 darra uriladi. Ammo turmush qilgan bo'lsa-chi, toshbo'ron qilib o'ldiriladi. Shu toshbo'ron qilishlikni o'zgartirganligi uchun ular bu hukmni boshqaga, ya'ni turmush qilmagan holatdagi 100 darraga o'zgartirishganligi uchun Alloh subhanahu va taolo Allohning kalimasini o'rnidan boshqa joyga o'zgartirishadilar deb ularni ma'lumot qildi. Musulmonlarchi? Musulmonlarni ko'rilsa endi hozirgi vaqtda Allohning hukmlarini mutlaqo ishlatmaganlarni holi bu yahud nasorolarning holatidan yomon bo'lib ketgan. Alloh subhanahu va taoloning hukmi qayerda qoldi? Mana bu narsani bilar ekanmizki, Alloh subhanahu va taoloning hukmlarining yo'q bo'lib ketishligiga bu musulmonlar hayoliga ham keltirmaganligi mana bu vaid ularning yahud nasorolarni yo'liga ergashib ketganlik bo'lmasdan nima bo'ladi shuning uchun ham biz har bir narsada takror aytamizki Alloh rasuliga qaytarishlik hukmini mukammal bilmoqligimiz kerakki, o'zimizning o'rtalarimizda ixtilof bo'lishligini Alloh subhanahu va taolo ilmi azaliy bilan bildi Shuning uchun ham o'zining kalomida Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ummat o'rtasidagi ixtiloflarning ko'p bo'lishligini xabar berdilar. Innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katiran. Ko'p ixtilofotlarni ko'radi dedilar. va shunda nima dedilar ko'pchilikka qaranglar dedilar takror aytamiz yoyinki shu nahr alohida bularning shu yerda alohida hukm topib olasizlar dedimi dedilarmi yo'q بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ mana bu so'z meni sunnatimni mahkam ushlanglar va xulafolarning sunnatini deb qo'ymadilar. xulafo mahdiyin takror aytamiz xulafolar degan vaqtida xilofatning yaqin davrlargacha ham kelganligini da'vo qilinadi biz bu da'voga qarshi emasmiz ammo ushlashga kelgan vaqtda xulafolarning hamma yo'lini ushlamaymiz chunki qayd qilinyaptiki hadisda xulafa mahdiyin deb aytilyapti mana bu narsa bizga mukammal bo'lmoqligi kerak men shu darsni oxirini shu masalalar bilan tugatmoqchimanki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan keyingi sahobalar sahobalar o'zlarining davrlarini o'tashganlaridan keyin hatto bu keyingi fuqaholar alohida fiqh kitoblarida murtad hukmi deb alohida boblar ajratishdilar shu boblar shunga dalolat qiladiki fuqarolarning daqiq bir qaraganliklariga ya'ni bir kishi iymonu islomnida bo'lib va shu iymonu islom hukmlarini qilib yurib dindan chiqib qolishligi mumkin bo'lgan so'z va amallar borligiga dalolat qiladi mana bu narsalarni ba'zilariga to'xtalib o'tamiz kufr qur'oni karimda zikr qilingan gunohlarning birinchisidir sura baqarada alloh subhanahu va taolo o'zining kalomini avvalida muttaqillarning sifatlari bayon qilingandan keyin bevosita birinchi katta gunoh bo'lgan kufrni zikr qildi. Innallazina kafaru saraun alayhim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Mana bu oyat kufrni eng katta gunohni o'zining kalomida birinchi zikr qildi. Kufr nozil bo'lib qoladigan boshqa turlar borki, bularni ba'zilarini biz ogohlantirib o'taman. Kufr ba'zilari bu turlari Alloh subhanahu va taologa bog'lanadi. Ya'ni Allohni inkor qilishlik bilan kofir bo'ladi. Allohning sifatlarini inkor qilishlik bilan kofir bo'ladi. Ba'zilari Qur'oni Karimga bog'lanadi. Qur'oni Karimni Allohning kalomi ekanligini inkor qilsa kofir bo'ladi. Alloh subhanahu va taoloning kalomini hozirgi davrga endi mos kelib bo'lmay qoldi desak kofir bo'ladi. Kufr Allohning nozil qilingan kitoblarga ham taalluq topadi. Agarda kimda kim o'tgan Alloh subhanahu va taolo payg'ambarlarga kitoblarni nozil qilgan kitoblarni inkor qilsa, kofir bo'ladi. Kufrning ba'zi turi Nabiy sallallohu alayhi va sallamga ta'alluq topadi. Boshqa payg'ambarlarga, malaikalarga, mana bularga ta'alluq topadi. Agar payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning oxirgi payg'ambarligini inkor qilsa, bu kishiga ta'alluq topgan ya'ni oxirgi payg'ambar degan sifatlarni inkor qilsa kofir bo'ladi. o'tgan payg'ambarlarning Qur'onda xabar berilgan payg'ambarlarni payg'ambarligini inkor qilsa kofir bo'ladi. Maloikalarni Alloh subhanahu va taolo o'zining kalomida yod qildi. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam bu maloikalarni bizga xabarni berdilar. Iymonning rukni maloikalarga ishonishlik bo'ldi. Amantu billahi va malaikatihi bo'lib, bu kim Allohning farishta maloikalarini inkor qilsa kofir bo'ladi. alloh subhanahu va taologa taalluq topgan kufrning turlarini biz bilmoqchi bo'lsak alloh subhanahu va taologa loyiq bo'lmagan sifatlar bilan ollohni sifatlasa kufrdir bu misol qilib aytganimizda ollohni maxluqotdan biror narsaga o'xshatdi yoinki ollohning sifatlarini nafiy qildi yoinki ollohni biror bir narsaga hurul qilgan dedi hululiyya hozirgi vaqtda juda ko'p bu hululiyalar ko'proq tasavvuf fikrlarida mavjuddir birodarlar. hululiyya ya'ni bu barahmanlarda ham bordir. hululiyya Allohning biror bir narsaga hulul qilgan deb e'tiqod qilishligi bilan kofir bo'ladi. E'tiqod bo'lsaki Alloh subhanahu va taoloni biror bir jism deb e'tiqod qilsa kofir bo'ladi. Alloh subhanahu va taoloning ana avvalda aytdikki, sifatlarini inkor qilsa kofir bo'ladi. Yo'inki juz'iyotlarni bilmaydi desa, mayda narsalarni bilmaydi desa kofir bo'ladi. Yo'inki Alloh subhanahu va taoloning ismlaridan bir ismni Asmaul Husnolardan Allohning kalomida Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning bayon qilgan hadislarda Allohning ismlari mavqufi faqat Allohni kalomida yod qilingan ismlarni biz Allohga isbot qilamiz. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bayon qilgan ismlarni isbot qilamiz. Mana shu ismlardan birortasini mazhara qilsa kofir bo'ladi. Allohning buyruqlaridan biror buyruqni masxara qilsa kofir bo'ladi. Allohning va'idi jahannam bilan qo'rqitgan va'idlarini yoinki jannat bilan bashir xabar bergan xabarlarini masxara qilsa kofir bo'ladi. Yoinki Allohning va'idini ya'ni jahannamni yoyinki jannatni inkor qilsa kofir bo'lganga o'xshagan Allohdan boshqaga sajda qilsa kofir bo'ladi Alloh subhanahu va taoloni so'ksa kofir bo'ladi agarki Alloh subhanahu va taoloning farzandi yo ayoli bor desa kofir bo'ladi mana bu endi hammasidan ham muhim bo'lgan narsa Allohning ibodatida, Allohga ibodat qilishligida biror bir narsani, xalqidan bir narsani nima yu kim bo'lishligidan qat'iy nazar ibodatda sharik qilsa, mushrik bo'ladi. Bu Alloh subhanahu va taolo kechirmaydi bu shirk. Biz takror aytamiz. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam va o'tgan payg'ambarlar xalqlar bilan o'rtalaridagi bo'lgan husumat Allohning vujudida emas edi. Ular Allohni bor deyishardi. Allohni yo'q deydigan kofir bu nodir surat deydi. Va ma yuhlikuna illa dahr degan dahriylar juda nodir surat deydi. Allohni in vujudini inkor qilgan kofir taqriban 300-400 yilda bo'ldi unaqa kofirning vujudga kelgan. Allohni bor deyshardi. Alloh subhanahu va taoloning xoliqiyat sifatini isbot qilishardi. Mushriklar, ya'ni vala insaltahum man as samawati wal arda la yaqulunna Alloh. Koinot yerni kim yaratgan deb so'rasangiz, Alloh deyshardi. Allohning roziqiyat sifatini inkor qilishmasdi, isbot qilishardi. Qul ma yarzuqukum minas samai wal ard. Koinot yerdan sizlarga rizqni kim beradi desa, Alloh deyshardi. eshitish va ko'rish a'zolarini moliki kim desa Allohning mulkiyatini ham isbotlashadi Alloh deyshadi tirikdan o'likni o'likdan tirikni kim chiqaradi desa Allohning muhyi sifatini mumit sifatlarini hammasini isbot qilishadi koinot yerni kim boshqaradi desa Alloh deyishadi. Ya'ni rububiyat koinot yerni yaratishlik emas, balki rububiyatni ham tan olishadi. Nima uchun bu sifatlarni isbot qilishlik ularning islom safiga olib kela olmadi. Ular musulmon sanalmadi. Ular Muhammad alayhisalom olib kelgan yo'ldagi kishilardek deb e'tibor qilinmadi. Ular bilan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'rtasida husumat bo'ldi. Bu husumat jihatga olib bordi. Demak, bu husumat Allohni takror etamiz, vujudida yo xoliqligida yo Rabb ekanligida yoinki muhyi, mumit, mudabbir bu sifatlarda bo'lmadi, balki ulug'iyat sifatida husumat ketdi. Ya'ni Allohning yakka ma'bud degan e'tiqodda e'tiqod qilishmasdi. Allohdan Allohga ibodat ham qilishardi. lekin Allohga qo'shib boshqa narsaga ham ibodat qilishadi. Shuning uchun ular mushrik bo'ldi. Shuning uchun islom safiga kirisha olmadi. Shuning uchun payg'ambarlar bilan ular o'rtasida husumat barpo bo'ldi. Bu husumat hech qachon bir bir bilan agar shirkdan voz kechishmasa bog'lanmaydigan husumat edi. Shuning uchun biz mana bu yerda tushunmoqligimiz kerakki, shayton Inni axofullohi robbil alamin dedi. Robbil alamin ekanligini tan oldi shayton. Mana bu narsa shuning uchun bizni o'rtamizda ma'lum bo'lishligi kerakki, Allohning ulug'iyat sifati, ya'ni yakka ma'bud degan sifatida agar biz tan olmas ekanmiz, hech qachon bu tavhid ahlidan bo'la olmaymiz. Shuning uchun mana bu joyda biz takror qilamiz, agar bir Alloh subhanahu va taolo yaratgan bir zarra kichkina narsani bu narsa abas ma'nosiz yaratilgan foydasi yo'q desa ham kofir bo'ladi. Agarki shu odam la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh deb yurgan, odam bo'lib turgan, namoz o'qigan, roza tutib yurgan odam mana bunday yuqoridagi aytilgan narsalarni agar so'z bilan yoyinki shu kufrga sabab bo'ladigan amallarni qilishligi bilan dindan chiqadi Ibodat turlarini yana qaytarib o'tamiz. Ibodat namoz. Namozni faqat Allohga qilinadi. Bu ibodat turlaridan xashiyat tazarru bilan qo'rqishlik. Bu albatta Alloh subhanahu va taolodangina qo'rqiladi. Fala takhshawhum wakhshawni. Fala takhshawun nasa wakhshawni ba'zi o'rinlarda. Xavf Alloh subhanahu va taoloning o'ziga xosdir. Fala takhafuhum in kuntum mu'minin. Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Ibodat turlaridan bittasi tavakkul. Bu banda o'zining ishini Alloh subhanahu va taoloning o'ziga shariki yo'q bo'lgan Allohga o'zi suyashlikdir. Va alallohi falyatavakkalul mu'minun. Allohgagina mu'minlar tavakkal qilsin. Va alallohi fatavakkalu in kuntum mu'minin. Mana bu oyatlar ibodat turlaridan takror aytamiz yana biror bir hayvonni so'yishlik. Qul inna salati va nusuki va mahyaya va mamati lillahi robbil alamin la sharika lahu va bizalika umirtu va ana avvalul muslimin. Demak, isti'ona ibodat turlarida. Iyyaka na'budu va iyyaka nasta'in. Abdulloh ibn Abbosga Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytdi: "Ila sa'alta fasta'in billah va ila sa'alta fas'alillah." Mana bu hadis shariflar bizga dalolat qiladiki, bu amallar ibodat, bularni faqat Alloh subhanahu va taologa qilmoqlik kerak. Agar bu amallarda biror bir Allohdan boshqani sharik qilinsa, mushrik bo'ladi, shirk amali sodir bo'lishligi bilan bandaning amali habata bo'ladi. ulamolar o'rtasida ixtirofliki imom mushofiy rahmatulloh alayhi aytganlarki amalning savobi habat oladiyu amalni asli qoladi deganlar imom adam rahmatulloh alayhi abu hanifa rahimalloh amalning tudda botil bo'ladi ya'ni hajam boshqa qilishlik kerak bo'ladi butun amallar takroran qilinadi nazr bu nazr takror aytamiz bu nazr alloh subhanahu va taoloning o'zigagina qilinadi Man zabaha li g'ayrillah fa alayhi la'natulloh mana bu hadis sharif. Kim Allohdan boshqaga nazar qilsa, Allohning la'nati bo'lsin dedilar. Inson agar shirk amali undan sodir bo'ladigan bo'lsa, kechasi turib yig'lab, kunduzi nafr ro'zalar tutib turib Alloh subhanahu va taolo xohlasa kechiradi, xohlasa azob beradi. Lekin azobiga yarasha jazo olgandan keyin albatta najotning umidi bordir, tavhid ahlidan bo'lsa. Ammo tavhid ahlidan bo'lmasa, har qancha ko'rinishdagi amalining ko'p bo'lishligi unga najotiga sabab bo'la olmaydi. Uni Alloh hech qachon kechirmaydi. Mana bu e'tiqodot bizning ahli sunna va jamoa e'tiqodoti shudir, birodarlar. Bundan boshqa narsalar takror aytamiz, ko'pchilikning qilishligi bizni mag'rurlantirmasligi kerak. Ko'pchilik bizni e'tiqodimizda ahli sunna va jamoa e'tiqodida kimlar ahli sunnalar rasululloh sollallohu alayhi vasallamning sunnatlari va u kishiga ergashgan xalifalarning sunnatlarini ushlagan kishilar ahli sunnat o'zini ra'yini olgan kishilar bular mutlaqo ahli sunna bo'la olmaydi bu yerda so'rabdilarki azob qabr haqida bu yaqin dalil sodiq bo'lmagan deydi ba'zilar shuni nima deb javob qilamiz deyaptilar shunday aytgan bo'lsa ahli sunna yo'lidan chiqibdi bo'ldi chunki azobi qabr haqida alloh subhanahu va taolo qur'oni karimda oyatida rasululloh sollallohu alayhi vasallam azob va qabr haqidagi hadisni keltirdilar va shu oyatni shu o'qib qo'ydilarki shu azobi qabrga isbot deb fil axiroh oxiratdagi alloh subhanahu va taolo mo'minlarni kalima toyibada mustahkam qilishligi bu qabrdagi mustahkam qilishligi dedilar bu azobi qabrni e, inkor qilgan jamoalar bular hizbiy harakatdagi jamoalardir biz ulardan biz pokmiz ulardan emasmiz bizga sunnatimga ergashinglar va mana bularning yo'liga ergashinglar dedilar biz shularga ergashamiz biz rasul sollallohu alayhi vasallamning olib kelgan yo'llari shu deymiz kim buni qat'iyati subut bilan sobit bo'lmagan desa sahih hadislarni inkor qilgan odamdir buni ahli sunna va jamoa sahih hadislarni isbot qiladi meni birodarlar bunday savollarni berishlik shubha qalbiga kirib borayotgan, iymoni zaiflashayotgan odamni savolidir Biz aytilyaptiki, juma kuni o'lgan ayolga shanba kuni janoza o'qilsa, qaysi kuni hisob bo'ladi deb savol qilingan. Hisob qabrga kirgandan keyin hisob bo'ladi. Biz unaqa narsalar bilan bahs qilmaymiz. Biz oxirat ishlarini faqat nas sobit bo'lgan narsani isbot qilamiz. Aqlimiz bilan bu haqda o'ylanishlikdan biz hokimiz, ya'ni aqlimiz bilan birlashtirib isbot qilmaymiz. Nafs bo'lgandan keyin albatta uni isbot qilamiz. Oxirat xabarlari bizga nafs bilan sabit bo'lgan. Bizda tahorat qilayotgan vaqtda birodar tahoratni sunnatlashiga bismillah deb shu sunnatga muvofiq tahorat qilamiz. Bunda gapirish, gapirmaslik tahoratni buzmaydi hech Tushunarlimi? Buni hech qanday dedi gapirsa buziladi dedi. Bismillah deb boshlaymiz tahoratni. Shu buyurilgan buyruqlarni qilamiz, shunda tahorat kamol bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo biriktalar duo qiling debdi. Onalarimiz betob debdi. Hamma bemor ahli islomga Alloh taolo shifo bersin. Alloh subhanahu va taolo islomga quvvat bersin ahli islomlarning ahli sunna va jamoa e'tiqodidagi kishilarning ishiga alloh taolo najot bersin alloh taolo shirkni zavolini ko'rsatsin اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين واحم حوزة الدين اللهم صل وسلم وبارك عليه وسلم